Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Soma kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba. Khalaqal insana min 'alaq. Amemuumba binadamu kwa tone la damu. Iqra wa rabbukal akram. Soma na Mola wako mlezi ni karimu kushinda wote. Alladhi allama bil qalam, ambaye amefundisha kwa kalamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, kamfundisha mtu aliyokuwa hayajui. Kalla innal insana la yatgha, kwani hakika mtu bila shaka huwa jeuri. Araahu istaghna akijiona katajirika inna ila rabbika rujaa hakika kwa mula wako mlezi ndiyo marejeo araita alladhi yanha umemona yule anayemkataza abdan idha salla mja unaposali araita in kana ala alhuda umeona kama yeye yuko juu ya uongofu au amara bit taqwa au anaamrisha uchamungu araaita in kadhaba wa tawalla umeona kama yeye akikanusha na anarudi nyuma alam ya'lam bi anna allaha yara ajuu ya kwamba Mwenyezi Mungu anaona kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah kwani kama haachi tutamkokota kwa shungi la nywele. Nasiyatin kadhibatin khati'a, shungi la uongo lenye makosa. Falyad'u nadiya, basi na waite wenzake. Sanad'u zabaniyah, nasi tutawaita mazabania. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, hasha usimtii nawe sujudu na ujongee. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Suratul Alaq imeteremka Makka. Katika sura hii upo wito wa kusoma na kujifunza na kwamba aliyeweza kumuumba mtu kutokana na asli nyonge ni mweza wa kumfunza kuandika kwa kudhibitia elimu na kutimizia kufahamu na amfunze aliyokuwa hayajui kwani yeye subhanahu ndiye mwenye kummiminia ilmu mwanadamu na sura inanabihisha kwamba utajiri na nguvu huenda zikampelekea mtu kupindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu lakini marejeo ya wote ni kwa Mwenyezi Mungu mwishoni na mazungumzo yanamwelekea kila mwenye kusilihi kusemezwa kuwaonya hao majeuri wanaopinga kheri, kuwaonya kuwa watakuja kushikwa kwa nywele zao za utosi wakibururwa motoni na hawatofaliwa na wasaidizi wowote. Na sura inahitimisha kwa kuwataka wasikivu wende kinyume na hao wenye inda wanakadhibisha na wajijongeze kwa utiifu kwa Mola mlezi wa walimwengu wote. Muhammad soma unayofunuliwa kwa kufunguliwa kwa jina la Mola wako mlezi ambaye ni yeye tu peke yake ndiye mwenye uweza wa kuumba amemumba mtu kwa ukamilifu wa mwili wake na elimu kutokana na kipande cha damu ambacho hakina chochote cha kupelekea kujiona bora. Endelea na kusoma na Mola wako mlezi aliyekarimu kushinda wote hata kutukuza wala hata kudharau. Yeye ndiye ambaye aliyemfunza mtu kuandika kwa kalamu na wala kwanza hakuwa anajua hayo. Amemfunza mtu yasiyokuwa yanampitia katika mawazo yake. Ni hakika kweli mtu hupindukia mpaka na hupanda kiburi mbele ya Mola wake mlezi anapojiona simhitaji katajirika. Ewe Muhammad, hakika ni kwa Mola wako mlezi peke yake ndiyo yako marejeo ya wote kwa kufufuliwa na kulipwa. Je, umemwona huyu jeuri anemzuia mja sisali anapotaka kusali? Hebu niambie habari za jeuri huyu kama yeye yumo katika uongofu, katika huko kuzuia kwake au kwamba ndiyo anaamrisha Mungu katika hayo anayoamrisha. Niambie habari za huyu mwenye kukataza na kuyakadhibisha aliyokuja nayo mtume na akapuza imani na vitendo vyema. Hivyo hajui kwamba Mwenyezi Mungu anazijua vyema hali zake na yatamlipa kwazo. Kwa kumkemea huyu mwenye kuzuia, anaambiwa kama hakuacha hayo anayoyafanya, basi hapa na shaka tutamsokota kwa nguvu tukimshika kwa shungi lake la nywele mpaka motoni. Hilo shungi lilo juu ya uso wake mwenye kuropokwa uongo na mwenye athari za ukosefu. Basi yeye awaite wenziwe na watu wa baraza lake wawe ndio wasaidizi duniani au akhera. Sisi tutawaita askari wetu wamsaidie Muhammad na walio pamoja naye na wapambane na huyo mwenye kukanya na wasaidizi wa wasukume kwenye jehanamu. Kumnyamazisha huyo mwenye kuzuia, wewe usimkubalie kwa hayo anayokukataza nayo. Na dumu juu ya sala zako, naendelee na sijida zako na jiongeze kwa mula wako mlezi kwa hivyo